Не забувай, те, що будуємо ми, колись стане старим. Дай Боже нам збудувати щось таке, як ковнірівський корпус у Лаврі. А хочеться. Я тебе розумію. В твої роки теж було, як почну мріяти, як набудую, а зараз не мрієте вдавано наївно запитала Клава. Тищенко вловив відтінок, з яким запитала Клава, але не зніяковів. Чому ж? Мріють усі, найчастіше безпредметно. Як це безпредметно, не зрозуміла Клава. Про що? Про все. Василь Васильович раптом засміявся. Наприклад, про динозаврів. Розігрую всілякі фантастичні сюжети. Ляжу в постіль, заплющу очі, ну і бачу себе десь у кридяному віці. Я одненький на всю землю, я і пес. Він попереджує, коли до мене підкрадається тиранозавр. А місце для житла я вибрав на горі біля річки. Річка величезна, папороті, хвощі, от такі, як на городі, тільки гігантські. Він махнув рукою, що означало кіпкування себе з власного видива, і навіть з того, що розказує. У вас клаво, мабуть, сюжети цікавіші і реальніші. Він розмовляв з клавою трішки грайливо, як з подругою своєї дружини, гострою на язичок може, трохи легковажною жінкою, але всі троє знали, що це тільки гра і нічого більше. Він піддражнював Ірину, щоб вона його хоч трошки ревнувала. І в той же час боявся, аби вона не приревнувала всерйоз. А Ірина все розуміла і тільки посміхалася. Проте сьогодні Клава чомусь не підняла кинутої рукавички. У нас на першому поверсі живе старий єврей, чоботар. Так він зайде в кімнату, роздягнеться, сяде на ослінчику, руки між колінами затисне і сидить. Годину сидить, дві. З надвору видно. Про що він думає? Теж мріє. То вже такі думки, що краще б їх і не знати, зітхнув Тищенко. Мені бось Сергієві роки, його думки, його можливості. Ви ще й самі, як ото кажуть, при здоров'ї, майже кокетливо констатувала Клава. Я й хочу, сказав вірша, але вже не так певно. Замість оцього всього космічні лінії. Зараз настає вік бетону і скла. Бетону і скла, задумливо мовив Тищенко. Космічні лінії, щоб дім як ораторія, так, возвеличував, підносив, щоб люди, у яких ниці душі, зайшовши туди, лякалися, почували свою мерзенність і хапалися за голови та каялися. Широкі мармурові сходи, яблуні за склом, і голос відлунює, неначе кришталь. В очах Василя Васильовича горіли зеленаві іскри. Але вони одразу перемінилися на якісь інші, він сказав задумливо. То гарно. Так і я думав замолоду зараз інакше? запитав Сергій. І так і інакше, по хвилі мовчання відказав Василь Васильович. Ти піди коли-небудь на поділ і приглянься до вікон. Є будівлі із великими вікнами, але значно більше не вікон, щілин, бійниць. То епоха ворожості, невірності, замкнутості душі, вікна, як бійниці.